Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրադրությունը առաջնագծում ԼՂ նախագահը Գիշի գյուղում եւ Ճարտար քաղաքում մասնակցել է նոր մարզական համալիրների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Գերմանիայի հայկական ֆորումի պատվիրակությանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի Հայաստանի բացառապես խաղակարգավորման ուղղված ջանքերը։ Ջավախահայերը անհանգստացած են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ։ Այսօր անհայտ կորածների միջազգային օրն է։ Ռուսաստանի նախագահը չի մասնակցի Անտալիայում կայանալիք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլային հավաքականների ընկերական հանդիպմանը։ Վաղը Մլադա Բոլեսլավ քաղաքում կկայանա ֆուտբոլի Չեխիա-Հայաստան ընկերական հանդիպումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Օգոստոսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 18 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 90 կրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպաննել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 29-ին այցելել է Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղ ու Ճարտար քաղաք եւ մասնակցել այդ բնակավայրերում Արցախի հերոս Մոնտեմելքոնյանի անվան նոր մարզական համալիրների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահը երախտագիտություն է հայտնել բարերար Վլադիմիր Ավակյանին այս կարևոր ծրագրերը իրականացնելու համար, նշելով, որ մտաղ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակությունը այսուհետ լինելու է մեր պետության հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Միջոցառմանը ներկայային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ստեփանակերտը այսօր ունեցավ եւս մեկ նոր կահավորված մարզադահլիճ, որի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկայային նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Юлия Ваняни репортажа. Նորակառույց Վիկինգ մարզասրահի կյանքի կոչման գործում իրենց ներդրումն են ունեցել մի քանի բարերարներ։ Կիսանկողային տարածքը տրամադրել է նրասեփականատեր Համլետ Վաչենյանը, իսկ շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են սահմանամերձ համայնքների զարգացման հիմնադրամի միջոցներով։ Մարզական գույքով կահավորման խնդիրն էլ իր վրա է վերցրել ռուսաստանաբնակ արցախցի բարերար Վլադիմիր Ավակյանը։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անահիտ Կարապետյանին ու Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանին։ Սամանամերձ համայնքների զարգացման հիմնադրամը երկու տարվա պատմություն ունի։ Այն հիմնականում սոցիալական ծրագրեր է իրականացնում իր ելույթում ասաց Անահիտ Կարապետյանը։ Սամանամերձ համայնքների զարգացման հիմնադրամը շնորհիվ իր շուրջ հավաքված անհատ բարերարների եւ ընկերությունների Արցախում մեծածավալ բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում։ Անցած երկու տարիների ընթացքում Արցախի գյուղական եւ քաղաքային մի շարք համայնքներում բազմաբնույթ ծրագրեր են իրականացրել որը միշված է եղել համայնքների զարգացմանը, մեր բնակիչների սոցիալական կյանքի բարեկեցությանը, ազգային կրոնի եւ հավատքի քարոշչությանը։ Արցախում սպորտի զարգացումը հիմնադրամի առաջնային նպատակներից մեկն է։ Այս տարիների ընթացքում արձագույքով ապահովել ենք ՎՂՀ ուշու կունֆուի ֆեդերացիայի կենտրոնը, Մարտունու շրջանի Նոշեն համայնքի մարզադպրոցը։ Նախարար Սլավա Ասրյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր ներդրում են ունեցել այս գործում։ Մենք արդեն սովորել ենք մեր մարզիկների հաջողություններին, ասաց նախարարը նշելով, որ այսուհետ ավելի պարտավորված կլինեն թե իրենք եւ թե մարզիկները։ Մենք պարտավորվում ենք, որպեսզի իրականացնել որոն աշխատանքները, որ այս նման կարգի կառույցները ծառայեն իրենց նպատակին, այսինքն լիարժեք օրեր շահագործվեն եւ դրանով իսկ մենք կատարած կլինենք մեր համոզակցության ապահովման մեկ խնդիր եւս, այսինքն մեր երիտասարդ սերնդին կոփել Շնորհավորական խոսք ասած, ապա եւ օրհնության կարգ կատարեց Պարքև Սրբազանը։ Երկորը եւ երրորդ մարզասրանն ենք մենք բացում եւ սա միտված է մեր երիտասարդների մարմինը կոփելու եւ հոգին հզոր ուղիով դաստիարակելու։ Եվ դա ճիշտ է։ Քանզի մենք դեռ մարտնչող հանրապետություն ենք։ Հանրապետություն, որ ծնվել է պատերազմի ոցում։ Մարզասրահի բացումը ողջևորել է ոչ միայն հարևանությամբ ապրող երեխաներին, ովքեր արդեն քննարկում են, թե որ մարզաձևն են ընտրելու, այլև բոլոր մարզիկներին ու մարզիչներին, ովքեր այսուհետ մարզվելու են ժամանակակից կահավորանքով հագեցած դահլիճում։ Արցախի մարզարվեստի ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի խոսքով Արցախում նման մարզադահլիճ ունենալը եւ առասարակ այսօրը մեր համար տոն է։ Քանի որ ունենք մարզադահլիճ, կարելի է երկու բառով ասել, այն մարզադահլիճը, որից կարող ենք ծնվել նոր Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոններ։ Ամեն պայմաններով հագեցած մարզադահլիճ, որտեղ կարող են մասնակցել մի քանի մարզաձևից մարզիկներ, մարզիչներ կարող են իրենց պարապմունքները անցկացնել, դա բռնցքամարտ, քիքբոքսինգ, խառը մենամարտեր, կարատե, մուայթայ, ուշու, տարբեր մարզաձևեր։ Զրուցակիցս համոզված է, որ մարզասրահը նաև մարզաձևերի ու մարզիկների կազմի ընդլայնվելու հնարավորություն է ընձեռում։ Նրա խոսքով սեպտեմբերից արդեն նոր խմբակներ են բացվելու, ինչպես նորաստեղծ դահլիճում, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ Արցախում։ Յուլիա Վանյան այսօր ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը News AM լրատվական կայքին օրերստված հարցազրույցում իշարս այլ խնդիրների անդրադարձ է կատարել նաև անկախության անցած քառորդ դարում Արցախի տնտեսական ձեռքբերումներին ու բաց թողումներին։ Իր խոսքում վարչապետը մասնավորապես ասել է. «Ինքնուրույն տնտեսականաչ, արձանագրել ժողովրդական ցուցանիշների դրականին, բայց արդյոք բավարարված է, իհարկե ոչ»։ 12000 քառակուսի կիլոմետրում ապրում է ընդամենը 150000 մարդ։ Երբ մեր բնակչի աշխոր համախառն ներքին արդյունքը 3.3000 դոլարի շրջանակներում եւ ֆազմաթիվ ուղղություններ կամ չմշակված տասնյակ հազար հեկտար հողեր, չօգտագործող պոտենցիալ էներգետիկայի հանքարդյունաբերությունում եւ վերամշակումում, թույլ զարգացած տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ուղղություն։ Մեզ հաջողվել է տնտեսական աճ ապահովել հետ պատերազմի համարյա բոլոր տարիները։ Վերջի տարիներին շատ ավելի բարձր։ Մենք հաջողություններ էներգետիկայի գյուղատնտեսության անկարծունաբերության ուղղություններով, ծառայությունների ոլորտում, բայց ներուժի ընդամենը չնչին մասն է մենք օգտագործում, որ երի խնդիր է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես դժվար է զուգահեռներ տանել խորհրդային տարիների մարզկենտրոն Ստեփանակերտի եւ հետպատերազմյան տարիներին ավերված Ստեփանակերտի միջև, այնպես էլ այսօր դժվար է համեմատել հետպատերազմյան մայրաքաղաքը այսօրվա մայրաքաղաքի հետ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Պատերազմի հետևանքով զգալի ավերածություններ կրած Ստեփանակերտը ոչ միայն չէր նմանում մայրաքաղաքի, այլև դժվար էր պատկերացնել, որ այն կկարողանա ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում վերացնել իր վերքերը եւ ներկայանալ աշխարհին կոկիկ ու հմայիչ տեսքով։ Այսօր Արցախ այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ ամենից առաջ նկատում է Ստեփանակերտի ինքնատիպ գեղեցկությունը եւ հրաժարվում հավատալ, որ ընդամենը երկու տասնամյակ առաջ այստեղ պատերազմը եղել իր ավերածություններով ու բոլոր հետևանքներով։ Շնորհարական աշխատանք Հանգամանքները Ստեփանակերտում կարելի է ասել կայուն հիմքերի վրա են դրվել 1998 թվականից, սակայն այն ավելի խոշոր չափերի է հասել ու թափառել 2008 թվականից հետո։ Հատկանշական է, որ քաղաքաշինությունը վերջին տարիներին ընդունել է հստակ քաղաքականություն կառուցապատման բոլոր աշխատանքներում կիրառել տեղական շինանյութ, ինչն իր հերթին նպաստում է շինանյութերի արտադրության խթանման, այսպիսով տնտեսության մեջ կայուն հիմքերի վրա դնելով նոր ոլորտ։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքով հետպատերազմյան տարիներին առաջնահերթ խնդիրը հնարավորինս կարճ ժամկետներում վնասներ կրած տների վերանորոգումներ, որ เป զի տեղահանված բնակիչները կարողանային վերադառնալ իրենց տները որպեսզի կյանքը մտնի բնական հունի մեջ։ Այդ ընթացքում մեր տնտեսությունը ինչ կատվածահար եղած տնտեսություններ եւ հիմնականում ժամանակավոր շինություններ էր կառուցվում, այսինքն ոչ կապիտալ ծախսեր էր իրականացում այդ ընթացքում, մինչեւ 97 թվականը։ Բնակարանաշինությանը զուգահեռ կառավարությունը եւ քաղաքաշինական գերատեսչությունը խնդիր ունեին բոլոր բնակավայրերում վերականգնել վնասված ենթակառուցվածքները։ Ինչպես տեսնում եք, այսօրվա դրությամբ մեր Արցախի յուրաքանչյուր բնակավայրում զբոսաշրջիկները բարի բուն իմաստով համարյա թե չեն պատկերացնում, որ այստեղ պատերազմ եղել։ Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացումը բարդ խնդիր էր նորանկախ ու տնտեսապես փլուզված Արցախի համար։ ԵԼԿ համայն հայության մասնակցությունն էր վերգտնված հայրենիքի շենացման գործին։ Այդ ընթացքում ես օգնության ձեռք եմ եկնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, տարբեր բարեգործական կազմակերպություններ, առանձին բարերարներ։ Դրան զուգահեռ աճել են նաև բյուջեից հատկացվող կապիտալ ներդրումների չափը մենու ժամանակ քաղաքաշինության ոլորտում մեծ ներդրումներ է անում նաև մասնավոր հատվածը, ինչին քաղշին նախարարի խոսքով նպաստել է գործարարի համար հարմար օրենսդրական դաշտը մենք ստեղծել ենք նորմալ օրենսդրական դաշտ, որ հնարավորություն է տալիս ցանկացած մասնավորի իր ներդրումը ունենալ Արցախում շենքեր, շինությունները կառուցել։ Շինարարության ծավալին զուգահեռ նաև խորթային տարիներին հայկական ճարտարապետությունից գրեթե զուրկ Ստեփանակերտին ազգային դիմագից տալու խնդիր էր դրված, հետ չմնալով նաև ճարտարապետության մեջ ժամանակակից լուծումներից։ Օրինակ նշեմ, առաջին դպրոցը, որ ժամանակակից մոդեռն ոճով կառուցված դպրոց է իր բոլոր հարմարություններով, երաշտական ուսումնարան հայկական ոճով է կառուցված։ Մյուս կողմից նշեմ, որ օրինակ Շուշի քաղաքում բոլոր այն շենքերը, որոնք հին պատմամշակութային արժեք են իրենից ներկայացնում, վերակառուցել ենք պահպանելով իր նախկին տեսքը։ Կարեն Շահրամանյանը պակաս կարևոր չի համարում նաև որակական փոփոխությունները, վստահեցնում է, որ կատարվող ցանկացած շինարարություն վերահսկվում է համապատասխան մարմնի կողմից եւ բացառում անորակ շինարարությամբ կառույցի շահագործումը բացառում է, որ շենքը ոչ ամուր լինի, շենքում օգտագործվեն հին շինանյութեր կամ օգտագործվեն այլ ամրաններ նախատեսածից ավելի բարակ։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանրապես մենք արդեն չենք հանդիպում։ Դա ընդհանրապես բացառում է։ Բելալալայան դե այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը օգոստոսի 29-ին Երևանում ընդունել է Գերմանա-հայկական ֆորումի պատվիրակությանը, ֆորումի նախագահ Գերմանիայի Բունդեսթագի падգամավոր Ալբերտ Վայլերի գլխավորությամբ։ Ողջունելով Գերմանա-հայկական ֆորումի անդամներին Էդվարդ Նալբանդյանը կարևորել է կազմակերպության գործունեությունը ուղղված հայ-գերմանական բարեկամական հարաբերությունների առավել ամրապնդմանն ու օնլայնմանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Գերմանացի խորհրդարանականներին ներկայացրել է Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ջավախահայերի համար կարևորը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է։ Այս մասին ասաց Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Սամվել Պետրոսյանը, խոսելով Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Ջավախքում ապրողներս 70% մարդիկ ապրում ենք այստեղ 1915 թվականի այդ ոչրագործությունից հետո։ Եթե այն падգամավորը, ով կարողանա հարցը բարձրացնել Վրաստանի խորհրդարանում, տանի մինչև վերջ, որ հարցը լուծվի, մեծ հաջողություն կունենա։ Պետք է պատմական արդարությունը վերականգնվի, Իդեպ ասեմ, որ Վրաստանի падգամավորները համարյա բոլորը ինձ հետ համաձայն են, որ մենք գիտենք, որ եղել է ցեղասպանություն, բայց կան պետական շահեր, որոնք թույլ չեն տալիս, որ Վրաստանը ընդունի ցեղասպանությունը, ելնելով ստրատեգիական գործընկեր Ադրբեջանին ու Թուրքիային, նշեց Սամվել Պետրոսյանը։ Բացի այդ, որպես հայության մաս Պետրոսյանի խոսքով Ջավախահայերը անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ։ Ջավախցիները կողմ են այն սկզբունքին, որ խաղաղ ձևով լուծվի Ղարաբաղի հարցը, նշել է падգամավորը։ Այսօր անհայտ կորածների միջազգային օրվան ընթառաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրերը գոչ է արել կառավարություններին անհապաղ հասցեագրել մարդասիրական խնդիրները, որոնք առնչվում են անհայտ կորածներին, այն անձանց, ովքեր անհայտ կորել են զինված հակամարտության կամ բռնության այլ իրավիճակներում, բնական աղետների կամ միգրացիայի հետևանքով։ Միլիոնավոր մարդիկ են բախվել այս ողբերգության հետ։ Այդուհանդերձ այն պատշաճ կերպով չի ընդունվում եւ բավարար չափով չի լուսաբանվում։ Պետք է քայլեր գործադրեն անհետացումները կանխելու համար։ Իսկ երբ մարդը անհայտ կորել է, հավաքագրեն ամբողջական տեղեկություններ, որոնք ինչ որ պահի կարող են օգնել հարազատներին եւ սիրելիներին պատասխան տալու հարցում։ Ասել է Պետեր Մաուրերը։ Ապրիլի 3-ին Թալիշում ցաներ վիրավորում ստացած զինծառայող Ռոլանդ Սահակյանին նորից վիրահատել են այս անգամ Պարկելախոցը։ Ռոլանդի մոր Հերիպսիմե Սահակյանի խոսքով վիրահատությունները այսքանով չեն սահմանափակվում, հնարավոր է Ռոլանդին եւս մեկ անգամ վիրահատեն։ Այսպիսով Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում գտնվելու շուրջ 5 ամիսների ընթացքում Ռոլանդը 9 վիրահատության է ենթարկվել։ Տիկին Հռիփսիմյան նշեց, որ որդին բարբերաբար ջերմություն է ունենում, ինչը կապված է թոքերի հետ։ Ընդհանուր առմամբ որդուս առողջական վիճակը կայուն է, իհարկե, դեռ չի կարողանում մեջքի վրա պարկել, նստել, ինչից Ռոլանդը շատ է նեղվում, բայց հուսով եմ, որ տղաս առողջանալու է, ասաց զինվորի մայրը։ Ռոլանդի հետ աշխատում են նաև մերսող մասնագետներ։ Մերսուններից հետո նա ոդքերը զգում է, թեթևակի շարժում է։ Բժիշկներն ասում են, որ պետք է սпасել։ Մենք էլ հույսներս Աստծո վրա դրած սпасում ենք, նշեց Հռիփսիմե Սահակյանը։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում ներկա գտնվել Անտալիայում կայանալիք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլային հավաքականների ընկերական հանդիպմանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ խաղի դիտելու համար կմեկնի Թուրքիա։ Նշենք, որ երկու երկրների հավաքականների հանդիպումը տեղի կունենա օգոստոսի 31-ին Անտալիա Արենա մարզադաշտում։ Իսկ հա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է սեպտեմբերի 4-ին Պեկինում հանդիպել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Նշվում է, որ հանդիպան օրակարգում են լինելու Թուրքիայում հեղաշրջման փորձից հետո ստեղծված իրավիճակի, իսլամական պետություն խմբավորման դեմ ծավալվող համատեղ պայքարի եւ Սիրիայում ստեղծված նոր իրավիճակի շուրջ քննարկումները։ Հայտնի է նաև, որ Օբաման եւ Էրդողանը կքննարկեն Թուրքիայի տարածքով Եվրոպայում հայտնված սիրիացի փախստականների խնդիրը։ Երկու նախագահներն էլ Պեկինն ժամանելու գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Հայկական միջօրեական Սեբաստիայի հայկական եկեղեցին ոչնչացման եզրին է։ Այս մասին գրում է Ստամբուլի հայ համայնքի թերթերից հայ թերթը։ թերթը Թերթի փոխանցման ներկայիս Թուրքիայի Սվազի շրջանում պատմական Սեբաստիա Նուրի Դեմիրդաղ օթանավակայանի ճանապարհին գտնվող հին հայկական եկեղեցին մատնված է անուշադրության եւ ամեն անցնող տարվա ընթացքում էլ ավելի է ավերվում։ Համայնքը մի քանի անգամ ահազանգել է, որ եկեղեցին ունի նորոգման կարիք, այլապես կոչնչանա։ Նահանգապետարանը մի քանի ծրագրեր է նախաձեռնել, որոնց արդյունքում ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են բերվել եկեղեցի, սակայն եկեղեցու նորոգման հարցում որևէ գործնական քայլ չի արվել։ Ամեն տարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոնին այստեղ են հավաքվում Թուրքիայի ամենատարբեր ծայրերում բնակվող սեբաստացի հայերի թորները։ Եկեղեցու հայկական անվանումը չի պահպանվել, սակայն հայտնի է, որ այն կառուցվել է 11-ից 13-րդ դարերում։ Սեպտեմբերի 1-ին Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտը կինոարվեստի դպրոցի հետ համատեղ Լոս Անջելեսում կկազմակերպի ռեժիսոր Էրիկ Նազարյանի եւ սցենարիստ Նարե Մկրչյանի «Տան մյուս կողմը» ֆիլմը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ինստիտուտի ղեկավար Սալփի Ղազարյանի խոսքով ցեղասպանությունից հետո բարգված հայերից շատերը, ովքեր մնացել էին Թուրքիայում, ձեռք են բերել նոր ինքնություն, երբեմն իրենց կամքով, իսկ հաճախ ոչ։ Նրանք թակնված հայեր էին, գիտեին ովքեր են իրենք, սակայն երբ ցեղասպանության սերունդը անհետացավ, երրորդ կամ չորրորդ սերունդները, ովքեր աստիճանաբար բացահայտեցին իրենց հարմատները, ցնցվում էին եւ պատրաստ չէին երրորդ ինքնության։ Այս ֆիլմը այդ դժվար անցումային շրջանի մասին է, ասել է ինստիտուտի ղեկավարը։ Սիրիական բանակի հայ զինվոր Հարութ Մանուկ Պողտոյանը, ով անհետացել էր օրեր առաջ, զոհվել է։ Նա զոհվել է Հալեպի հարավ-արևմտյան շրջանի մարտերի ժամանակ։ Մշակութային կյանք ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գարադարանում տեղի է ունեցել գրքասերների հանդիպում գրող հրապարակախոս Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի մշակույթի բաժնի վարիչ Նվարդ Սողոմոնյանի հետ։ Նախաձեռնության հեղինակի գրադարանի վարիչ Մարիա Խաչատրյանի առաջարկությամբ միջոցառման մասնակիցները 1 րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգեցին Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի ընթացքում հերոսաբար նահատակված քաջորդիների հիշատակը։ Այնուհետև Նվարդ Սողոմոնյանի ստեղծագործության մասին գնահատանքի խոսք ասած բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրելով նրա առանձնապես 1991 կոլցո եւ հիշողության դատ վավերագրական երագրության եւ կարկառներ պատմավեպի արժանիքների վրա։ Բանախոսի գնահատմամբ հեղինակի այդ ստեղծագործությունները իրականում մեղադրականներ են Արցախի հայաթափմանը 1991-ի Գառնանա ձեռնամուխ եղած խորհրդային կենտրոնական եւ ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին։ Խնդրո առարկա գրքերի արժանինքներին անդրադարձան նաև Կարկառներ պատմավեպի խմբագիր Միքայել Հաջյանը, Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Էմիլ Բալայանը, Մաշտոցի անվան համալսարանի դասախոս պատմաբան Հովիկ Ավանեսյանը։ Միջոցառման ավարտին շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ գրքերի հեղինակը, Արցախի լրագրողների, Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միությունների անդամ Նվարդ Սողոմոնյանը։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտբոլային պատվիրակությունը այսօր առավոտյան Երևան-Պրահա չարերտային թռիչքով մեկնել են Չեխիա։ Վաղը Երևանի ժամանակով 21:15-ին Մլադա Բոլեսլավ քաղաքի Մեսկի ստադիոն ստադիոնում կկայանա Չեխիա-Հայաստան ընկերական հանդիպումը։ Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմը չի հավակնի 2024 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի անցկացման իրավունքին։ Երկու ամիս առաջ ընտրված քաղաքապետ Վիրջինիա Ռաջին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել էր, որ Հռոմը պետք է կենտրոնանա ֆինանսական եւ տնտեսական խնդիրների լուծման վրա եւ օլիմպիական խաղերի ժամանակը չէ։ Ռաջիկա օրերին Հռոմը պաշտոնապես կհրաժարվի Հայտից, որը ներկայացրել էր միջազգային օլիմպիական կոմիտեն։ 2024 թվականի օլիմպիական խաղերի հավաքնորդները 3-ն են՝ Փարիզ, Բուդապեշտ եւ Լոս Անջելես թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հրավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 21, լեռնային շրջաններում ցերեկային ժամերին 25-ից 27 աստիճան տաքություն։